ต่อไปจะสวดหน้าหนึ่งร้อยสามสิบแปดสัตตมังทัชคะปริตัง เอวเมสุตังเอตังสมัยยังภะคะวา สาวัติยังวิหารติเจตวันเนอนาถปินติกาสอารามเมตตระโคภควาภิกขุอามเตสิภิกขโวติพัทานเตติเตภิกขุภควโตมัจจโสสุงภควาเอตทว วจะอุตปุพังพิกเวเทวาสุรสังขามโมสมุปปาพยุนโหขโหสิอัตโคพิกเวสักโกเทวา านเมนโทเทเวตาวติงเสอามันเตสิสเจมริสาเทวานังสังขามคตานัง อุปปัจจยพยังวาชัมพิตาตังวาโรนมหังโสวามเมวตัสมิงสมเยทชักขังอุ โลกัยยาธรรมมังอิวทชักขังอุลโลกยตังยัมภวิสติพยังวาชัมพิตาตังวาโลมหังโสวาโสปยิสติโนเจเมทัชักขังอุลโลกัยยาทอัตปชาปฏิสเทวโร ราชาสัทชักังอุนโลกยาทปชาปฏิสหิโวเทวราชาสัทชักังอุนโลกยตังยามภเวสติพยังวาชัมพิตาตังวาโรมหังโสวาโสปหิสติโนเจมชา ปฏิสเทวราชาสัตจักขังอุลโลกยาทะอัตวรุณาสเทมวราชาสัตจักขังอุลโลกยาทะวรุณาสหิวนเทวราชาสัตจักขังอุลโล กยตังยามภวิสติพยังวาชามพิตาตังวาโนมหังโสวาโสปหิยิสติโนเจวรุณาสเทวราชาสัทชามทังอุนโลกยาทะอัตอิสานาสเทวราชาสัทชามทังอุนโลกย ยาตอิสานัสหิวเทวราชาสตจักขังอุนโลกยตังยัมปวิสติพยังวาชัมพิตัตังวาโนมหังโสวาโสปหิสติติ ตังโฆปนาภิกขเวสากาสวะเทวานามินทัสสตจักขังอุลโลกยตังปชาปฏิสวะเทวราชาสตจักขังอุลโลกยตังวรุณาสวะเทวราชาสตจักขังอุลโลกยตังอิ สานัสวาเทวราชาสตชักขังอุลโลกยตังยามปวิสติพยังวาชัมพิตตังวาโลมหังโสวาโสปหิเยทาปิโนปิปหิเยตตังกิสเหตุสักโกหิภิกขเวเทวานมิน โทอวิตราโคอวิตโทโสอวิตโมโหพิรุชัมเพอุตตราสีปรายยิติอาหารจะโคพิกเว เอวังวัฏามิสเจตุมหากังพิกเวอรัญญคตานังวารุขมูรคตานังสุ สุญญาคารคตานังวาอุปัจจยพยังวาจัมปิตาตังวาโลมหังโสวามเมวตัสมิงสมเยอนุสรายาทอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขตัว โลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัตธาเทวมนุษสานางพุทโธภควาติมมังหิโวพิกเว อนุสรตังยามภวิสติปยังวาชัมพิตัตตังวาโลมหังโสวาโสปหิสติโนจ จมังอนุสรายยาทะอัตธรรมังอนุสรายยาทะสวาคาโตนภควตาธรรมโม สันเทติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกปัจจัตตังเวทิตาภววิญโยหิติธรรมังหิโวภิกขเวอนุส สรตังยังภวิสติพยังวาชัมพิตาตังวาโลมหังโสวาโสปหีสติโนเจธรรมังอนุสรายาทอัตสังขังอนุสรายาทสุปฏิปันโนมภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโต ุสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะตุสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะตุสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสภูคลาเอสะภะคะวะตุสาวกสังโฆอาหุนายโยป หุนายโยทักขินายโยอัญชลีกาลนิโยอนุตตรังพุญญาเขตตังโลกัสสาติสังขังอิโวภิกขเวอนุสรตังยังภเวสติพยังวายจำพิตัตังวาโลมหังโสวาโสปหิสติตังเ สเหตุตถาคโตหิภิกขเวอรหังสัมมาสัมพุทโธวิตราโควิตโทโสวิตโมโหอภิรุอาชัมภิอนุตตราสีอปรายิติอิธรรมโวจะะควาอิทังวัตวานสุขโตอัฏฐปรังเอตทว ควนจะสัตตาอรัญเยรุขมูเรวาสุญญาคาเรวพิขโวอนุสเรทสัมพุทธังพยังตุมภากโนสิยาโนเจพุทธังสรายาทโลกเจทังนราสพังอัตธรรมังสรายาธนิยานิกังสุเท สิตังโนเจธรรมังสรยาตนิยานิกังสุเทสิตังอัตสังขังสรยาตะปุญญาเขตังอนุตตรังเอวังพุทธังสรันตานธรรมังสังขันจะพิขวัวพยังวาชัมพิตตังวาโนมหังโส นาเหตสติติ